Eterā raidījums Filozofijas stunda gudrības sēdeklis. Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji. Šeit es, priesteris Jānis, šodien aizvietoju Aiju eh, raidījumā gudrības sēdeklis kopā ar mūsu filozofijas profesori Māru Kjopi. Sveicināti! Sveicināti, lai slavēts Jēzus Kristus, tātad atgādināšu, ka es Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta uh, eh, profesora. Nu jā, un šodienas tēma ir mākslīgais in intelekts. Jā. Tu esi labi sagatavot šai tēmai? Un, mm, nu, es tiešām neesmu pārliecināta, bet uh, Mm. Nu, visi runā par šo tēmu, kaut Jā, ko vajag arī tāpēc. pateikt nu, droši nu, Tieši vien, tāpēc, ka visi runā, un tas rāda tādu, zin kā Martins Heidegers teikt, tādu pašsaprotamības defektu, ka visi tā kā zin par ko runā, bet patiesībā aiz tās pašsaprotamības šķietamās, nu, tiek aizslēpta, kā drusku aiztumšot patiesība. Vai ne? Un tas tiešām tāds defekts izkropļo realitāti drusciņi man vismaz eh, šķiet. Eh, bet, nu jā, eh, par mākslīgo intelektu, vai, nu jā, mākslīgo intelektu, varbūt tās uzreiz varam piedāvāt savu definīciju. Vai tu vari piedāvāt savu definīciju, vai aprakstīt, kas tas tāds vispār ir? Uh, Uh, lai tas nepaliktu tikai pašsaprotamības tādā nu, līmenī? Nu, jā, nu, es nevaru piedāvāt tādu nekādu oficiālo definīciju, uh, bet varbūt ikdienas cilvēkam, varbūt kas ar to nepārāk saskars, vienkārši pateikt, ka <clears throat> tās, tā ir nu, datorprogramma, kas operē ar milzīga, milzīga apjoma datiem. Un tā ir tā atšķirība, eh, jo var teikt arī, ka mākslīgais intelekts ir ticis izmantots arī agrāk, piemēram, nu, faktiski jebkādas programmas, kas apstrādā kaut kādus datus, piemēram, jūs ie, iegājāt vēl pirms Covid, iegājāt lidostā, nu, iedevāt savu pasi un, nu, to noskainēju, un tur aiziet dati, jā, vai ārzemēs, tas pats ārzemju lidostās jūs mirklī tiekat ielikts tādā sistēmā, ja, kur tā valsts nu, redz, kur jūs esat, ko jūs darat, ja vajag var atrast un tā tālāk. Tas arī ir mākslīgais intelekts. Uh, šeit sāksim ar to. Tad vispār kiberne, kibernetika attīstījās tad 50. gados, kad Vīners izstrādāja šīs mašīnas, uh, ar domu, kā varētu veidot nu, tādas mašīnas, kas tā kā kopē cilvēku prāta darbību, nu, cilvēka neironu darbību, ja visas tās neirosistēmas darbību. Bet, protams, jau atceramies, cik smieklīgi tās lielās mašīnas, kas, nezinu, tā kā piecstāv mājas varbūt bija, tagad tas viss ir paņemams plaukstā, bet tā, tā, tāpēc viņu sauc par intelektu, lai gan – uzreiz iebilst, ka intelekts ir mm, dvēseles spēja, ja? un mākslīgais, nu, šīs mākslīgais it kā palīdz saprast, nu, ka tas nav tāds, kā tas ir dabiskais intelekts dievu dots cilvēkam. Bet tagad paņemot telefonu, telefonu māksli to e, mūsu iPhone'us un, un nu, visādi nu, šitādas ierīces, vai ne, kad tu paņem riek, rokās, uh, Dažreiz rodas sajūta, ka tu mūžs, vai viņam tiešām nav dvēseli, jo viņš zina oh, visu jā, par tevi. Jā, viņam, viņam, ko tu skaties, kas tam, tev patīk, jā. kas tev nepatīk. Un, un jā, tā tēls nevis tam, bet viņam. Ja? Ja? Ja? Tātad mēs jau par to runājam tā kā par personu, un tā ir tā slavenā antropomorfizācija. Ar to sastopas reliģijas nu, pētniecībā un teoloģijā un reliģijas zinātnē. Protams, <clears throat> ka cilvēkam, mm, cilvēks vēlas visu sev vidi apkārt arī tā skaitā reizēm dievam piešķir tādas īpašības kā sev. Nu, teiksim, senie grieķi veidoja dievības tai uh, Olim kalnā, viņas bija tāds neparasti cilvēciski Nu, arī tā skaitā ar netikumiem ap, apveltīts. Bet tātad tas, ko šodien sauc mākslīgo intelektu, tīpaši, kad pēc, tās, eh, pēc tā lockdown, ja ieslēgtības perioda Covid laikā milzīgi pieauga tāda tiešsaistes darbs, tiešsaistes komunikācija un Eh, milzīgi, eh, milzīgs tāds pagrieziens bija tieši uz to digitālo rīku lietošanu, eh, tad tas nu, atslēgas vārds ir milzīgs daudzums informācijas, jo, lai darbotos tas, ko mēs šodien saucam par mākslīgo intelektu, ja, tur ir vajadzīgs milzīgs apjoms informācijas. Piemēram, tiek uzskatīts, ka māksl... Nu, nu, arī var parādīt tādus piemērus, ka mākslīgā intelekta programma uh, nu, kā lai pasaka, atveido, mm, nu, pa, atveido, nu, nete, varētu to jāsauc par robotu, bet faktiski tas jau ir ļoti tuvu tam, kā cilvēks var izdarīt salto, bet iedomājiet, nu, tā kā uzbūt cilvēku uzbūvu atveido, bet iedomājies, cik ir jābūt kā, cik ir jābūt datiem, cik ir jābūt informācijai, kad, piemēram, noskēnē anatomiski katru kustību, katru šķiedras darbību, to visu saliek vienā programmā un tad viņi kaut kā darbojas. Un <clears throat> parastais, ko mēdz teikt šādos e, gadījumos, ko, par ko it kā ir bāžas, nu, līdzīgi kā ir tās amerikāņu filmas par robotu sacēlšanos sazinko, ka tas apjoms, milz, ir tik milzīgs, un kā mēs zinām, ir tas jēdziens, ka var viņu arī apmācīt, ja, nu, teiksim, to mākslīgo intelektu, e, tad, kā var sākt e, producēt pats, nu, savas, nu, algoritmus, un kas var nepakļauties kontrolei. Nu, tāds ir tas teorētiskais. Nu, citiem vārdiem tā baila ir par to, ka tas mākslīgais intelekts var pārņemt kontroli par, par zemi. Ja, nu, tā, tā vismaz... to sauc, jā, es īsti neticu, <clears throat> ka kaut kāds mākslīgs intelekts var pārņemt kontroli, e, ar to var, <clears throat> nu, es atvainu. Tā, ne, tā bez mazvai tā kā tiešām uh, neatkarīga personu vai būtne, kur tagad funkcionē, bet e, šķiet, ka tas, nu, vēl joprojām mēs runājam tikai uh, par tehnoloģiju, par, par mašīnu. Nu, par jā, rob, bet man nu, liekas, ka kompjūteri. tā arī cilvēka aiz pārsteigumu, eh, aiz pārsteigumu reaģē tā, nu es nemāku pateikt, ne stereotipiski, bet viņa aiz pārsteigumu arī kaut kā apvelta, piešķir eh, kaut kādas īpašības, saredz to, kā tur nav. Jo, piemēram, mēs mm, atceramies etnogrāfiskās ekspedīcijas ierodas, piemēram, kaut kur pie indiāņiem Amazonas džungļos, viņi ir ļoti pārsteigti, kad viņi redz, ka ir, nu, šauteni ar šaujam pulveri, tur bez maz sāk pielūgt, ja kā kaut kāda pērkona dievība. Nu, apmēram tas, tad rekur ir tā problēma, lai cilvēks nepielūgtu nepielūgtu šo tehniku. Un uh, arī otra problēma ir, pār ko es esmu sastapusies nu, kopā ar Latvijas Universitātes geogrāfiem veiktā valsts pētījuma programmā nu, par migrāciju, es sastepos ar šīm pārdomām, ka vēsturē, vēsturē vienmēr ir sākušās kaut kādu grupu izdalīšana vai un vajāšana, kad viņas ir fiksētas, piemēram, lūk, cilvēka dzeltnām zvaigznēm, jā, tad ebreja holokausta laikā, un tā problēma ir, kā arī šodien var tikt ar šīm programmām skenēti cilvēki, nu, teiksim, ranžēt sociāli, varbūt pētīt, izsekoti, jo liela daļa šo nu, tehnoloģiju atrodas nevis valsts kontrolē, bet privātu firmu kontrolē, un tad atbildi ir, ka pat pa sev varbūt tas mākslīgais intelekts neko neizdarīs. Jautājums ir, ko cilvēki kas viņu pārvalda, darīs ar to attiecībā uz citiem cilvēkiem. Lūk, tā ir pamat problēma. Nē, nu jā, tāpēc laikam arī šobrīd, eh, nu, es nezinu, tur, es pieļauju, ka tur arī ir mākslīgais internets ievilkts tajā soc tīklos un visu Facebookos jā, jā, protams, nu, un Twitteros protams. un, nu, un visādās tādās protams, lietās. Protams, viņš taču to informāciju ņem, apgūst, analizē, protams, Bet, protams. No otras puses, es pie sevis tā domāju, un varbūt tās mēs esam nolaiduši citā veidā šo sarunu, bet es pie nu. sevis nu. tā domāju, Bet kāpēc man tur šausmīgi pārdzīvot par to, ka nu, e, nu, ieraudzīs, kad es esmu dzimis vai, vai kaut kādas tādas nu, lietas? Tas arī mans jautājums īsti nesprotu, nu, kur problēma, ja tu... Ne... Ma manipulē ar, tavu, ar tavām interesēm, ar tavām vajadzībām un vēlmēm, nu tā kā Ar reklāmu, jā, protams, formātā, ja tu esi jā. meklējis reklāmu, nu, re, ja tu esi meklējis kaut kā, teiksim, apavu veikalu internetā vai vienalga, skaidrs, ka tu uzreiz pamani, ka tev sāk nu, tu, šķi, nu, teiksim, slīdīni to ne, Facebook lenti, un tev uzreiz pēkšņi tieši uzkrītoši parādās apau, apau reklāmas, ja? Protams, tas tā ir, bet, nu, nu, un tā teikt, nu, īstenībā, kas, jā, tevs. Nē, nē, es vienkārši tā domāju, no, no, no kurienes tā, tā baile tik ļoti tāda liela ir, jo nu, nu, kādu laiku mēs taču baile, uzticējāmies ba bailes... tie, kuri uz bibliotekām uzticējāmies, vai ne, un tie, kuri Protams. spēja strādāt, un tad, nu, tiem intelektuālajiem, eh, ģe, ģeniālajiem cilvēkiem, vai ne, a tagad mums piedāvā mašīnu, kas ir kā palīgs un, un, un pat ļoti labs palīgs. Jā, jā, viņu var izmantot, ja māk. Un mēs baidamies. Iz... Mēs, mēs baidamies tāpēc, ka mēs nepārvaldām pašu sevi. Ja mēs apskīdos uz Staņslavu Ladisanu, ko viņš mācīja, tad arī tavs ordeņbiedrs, tavs tā, tāds, nu, je, jezuīta, jezuīta ordeņ pārstāvs, pasaules slavenais filozofs, viņš jau 70. gados runāja par to eh, tehnoloģijas problemātiku, iesaistīja savā daudzpusīgās humā, daudzpusīgā humānismu un kristīgās filozofijas pētnieciskajos dažādos procesos dažādus dabas zinātniekus, fiziķus, nu, matemātiķus, datorists. Viņš jau tāda runāja par to, ka tehnoloģija nedrīkst pakļaut cilvēku. Cilvēkam ir jātiecas pret apkārtējo vīdi, pret materiālo un tā skaidā pret tehnoloģiem tā, ka tās kalpo tev. Bet kāpēc ir bailes? Es godīgi pateikšu, tāpēc, ja cilvēki nav kaut kādā ja viņam nav reālā pasaules aina, ja kur augšā reāli viņš saprot, nu augšā, augšā, nu nosacīt hierarhijas augšgalā ir dievs, ja, ir svēto sadraudzība, ir sārgeņģeļi, ir e, pārējamies, ar kuriem esam garīgi saistīti, ja jūs par mani lūdzaties, es par jums, un tad ir bailes. Tad ir bailes, jo tad tev nav reālā aina un reālās, kas nosaka pasaules attīstības gaitu, un tad tev šķiet, ka šī mašīna sāk darboties, un viņi sāk to noteikt. Nu, man tā šķiet, kaut domā tēvs. Nē, nu jā, es, es, es ar tā pieļauju. Man, man lielākā laikam tā raize man personīgi šķiet, kad ir tieši par to, ka tie dati varētu tikt izmantot un manipulēts ar tevi. Nu, tā kā tagad, piemēram, mēs vēlēšanu rezultātu un visi apšaubu. Un nu, visi... Piemēram, man šodien pienāca Latvijas universitātes pastā uh, Latvijas universitātes pastāv brīnājuma vēstule nu ne tikai man visiem, ja, kas ir Latvijas universitātē, oficiāli brīdināja vēstuli, kā ir, notik, kā ir notikusi tā tad personisko un dokum, nu, personisko datu noplūdu no pašvaldību, jā, tātad jā. portālam izņemot Rīgu. Un tas brīdinājums ir, ka tiem, kas, nu, ir ār, nu, ārpus Rīgas, ja pašvaldībās tagad vajadzētu pašvaldību teritorijās, viņiem vajadzētu būt diezgan uzmanīgiem, vai, nu, tie dati var tikt izmantot izmantot viņu apkrāpšanu, tāpēc viņam ļoti jādomā, kas viņam zvan, ko viņi dara, kādas pogas spiež, nu tā piemēram. Nu, mums nepārtraukti tikai par to vienu jādomā, ko, kam mēs atbildam, ko mēs pasakam, ko mēs nospiežam vai nenospiežam un tā tālāk. Bet es tā domāju, ne, nu, tas arī drusku pārspīlēts, ka tagad redzot kādu no taviem datiem, kad tos var izmantot, lai kredītu, piemēram, mēs paņemam, par ko būs lielākā raize, nu kāds uz tavu vārdu paņem. Ne? Bet tagad, lai paņemtu kaut ko, manuprāt, tik daudz visu kaut kādus uh, paroles un visu, ko prasa, nē, nu, ka tu nevari tikt Nē, tur vairāk tādam. runa par to, ka var, nu, tev piezvanīt un uzrunāt tev vārdā un uzvārdā un radīt pilnīgi uzticamības e, iespēju, teiksim, paziņojot tev tavu, nu, personas kodu, jā, ziniet, es no bankas zvanu, tā ir viena lieta, es no bankas zvanu, jūs personas kods ir tāds un tāds, tā ir bišķiņ cita lieta, jā? Ja? Nu, Nē, nu tā ir cita lieta, jā, bet lai... Nu, taču tagad jau bija ziņas, ka ir iespējams mākslinieks intelekts imitē balss, piemēram, es paceļu trubiņu, nu nezinām numuru, zvanu, dzirdu tēvs, Jānis saka, pārskait man ātri tūkstoši eiro, man ķīnieši ir misiju laikā saņēmuši gūstā, es netieku uz Eiropu. Un tēvs Jānis, tas ir, nu tēvs Jānis reāli Saprot, tā tad nu, imita... Jā, jā, jā, nu, jā, jā, jā labi, varbūt mūzika. Varbūt mūzika tiešām, jā. Te mēs jau netiekam skaidrībā vairāk. Jā. Mana bēzelē dzīvēt caur tūkstošu balsīm klusi. Dievs manā bēzelē dzīvēt, kas zvaigznēm pieabīt. tā skumst, mana dvēsele skumst, tā skumst, kur zemē. Ciet, mana dvēsele ciet, caur tūkstošu balsi klusi. Dievs manā dvēselē ciet, kas svaigs nebija bijusi. Raud mana dvēsele, raud ar savu rāganu, hemam sāpēm raud, mana dvēsele raud, tā raud. Vidzemē. gudrības sēdeklis ar eh, tādu skaistu dziesmu šovakar. Jā, nu, kad runā par mākslīgo intelektu, ļoti prasās dziedāt par dvēseli un dievu, ne? <laughs> nu, tieši tā, tieši tā. Mums te viens jautājums, ļoti labs jautājums eh, parādījās, vai ne? Un parādījās par to, vai priesteris varētu būt arī nākotnē robots mākslīgā intelekta tāds kiborgs kaut kāds. Nu, ko, ko viņš darītu? Nu. Jēzus jau nav teicis, ka viņš dos pilnvars mākslīgam intelektam pārvērst Bet viņš maizi. nav arī teicis, ka nedos. <laughs> nu? nu, nu, iedomājies grēksūds. Jā, tur jau varētu mākslīgais intelekts ārkārtīgi uzkrāt daudz informācijas par cilvēkiem, bet diez vai tas tā varētu būt. Jā, nē, nu es, es ne nu, par ko protams. nebrīnos, bet, eh, bet, bet, bet man liekas būtiskāks jautājums laikam tomēr būtu tiešām par to, kad eh, ar mākslīgo intelektu mēs saskaramies un ļoti aktuāls tas kļūst un arī Vatikāns ir paspējis jau o, iedziļināties mākslīgā intelekta problemātikā un, protams, no ētiskā skatu punkta uh, Uh, mm, par tā pielietojumu. Jā, nu, tas, par ko mēs runājam, par tām jā, bailēm. Pakomentē, tur... pakomentē. Ne, es īpaši arī neko nevaru vairāk pakomentēt, jo man, man tas nav manu galveno interešu lokā, tas mākslīgais intelekts, kā tikai tik daudz, kā viņu izmantot labāk eh, savam darbam. <laughs> man, bet, bet es nezinu, nu, ētikas problemātikas. Nu, Kas tev pirmais nāk prātā? Nu, tā manipulācijas. Ēdi, jā, tā, ēdiks, es tā ļoti vienkārši Ētikas problemātika, arī mums bija nu, konferences Lietuvā par mākslīgā intelekta izmantošanu, tur arī kopā ar Klaipētas filozofiem, viņas filozofiem. Uh, tur, uh, nu, joks vai nē, bet apmēram tā doma tāda, ka varbūt jāpārdomā, uh, Tā kā ir nu, vadītāja licences, ja automašīnas vadītāja licences, uh, un tur jāatbilst veselībai un vēl dažiem faktoriem. Lai varētu vadīt automašīnu, tad varbūt jā, ja būs jāizdod licences, lai var lietot <laughs> mākslīgo intelektu. Jo tas pamat jautājums ir par to, kā cilvēki to izmanto. Cevišķi tie, kuri nu, šīs programmas rādā kuri viņus pārvalda, kuri viņus uztur, jo mēs esam tikai lietotāji, bet ir šīs milzīgās firmas, milzīgie, eh, milzīgie domāšanas centri, kur šīs programmas izstrādā, kur viņas nu, tiek izdomāts, kādā jomā viņas tiek pielietotas. Es jau minēju par to migrāciju. Tur par migrāciju uh, ir, teiksim, eh, bažas vienai autorei bija par to, ka uh, nu, runājot par Amerikas Savienoto valstu varbūt pieredzi, kā varētu tikt ievērots taisnīgums. Tāpēc, ka, mm, nu, iedomājieties, ir cilvēku tiesa, tiesneši, kas skat kaut kādu jautājumu, uh, nu, lai, piemēram, nu, tur cilvēku, nu, kā pasaka, uh, izraidīt no Amerikas Savienotām valstīm vai nē, vai jā, atļaut viņam turpināt, viņš tur ieradies no Meksikas vai no kurienes. Un Tagad tā doma ir, ka to varētu izlemt mākslīgais intelekts. Tas nozīmē, ka... ka Tas pil... ir, kuru izraidīt vai kuru neizraidīt? Jā, šo, šo. Un tad rodas jautājums par to, vai var tikt ievērots taisnīgums. Jo cilvēkiem tomēr ir Dievs devis iekšēji šo nu, izjūtu, jeb šo struktūru, kas, uz ko balstās visi juridiskā zinātne, visi priekšstati par taisnīgumu, proti, uh, šo iekšējo aprioro taisnīgumu, tāpat kā daudz ko citu, kas cilvēkam ir vienkārši dots, tāpat kā sirdsapziņa, reliģiozitāte un tā tālāk. Un tomēr cilvēks skatīsies, e, kāds ir tā otra cilvēka stāvoklis, kā viņš iedzīvojas tajā valstī, uh, Bet mašīna to nedarīs. Mašīna vienkārši saskaidīs punktus, kur varbūt nebūt, nebūs spējīga atspoguļot reālo situāciju un netaisnīgi rīkosies, ja tā drīkst teikt par mašīnu. Nu, tas ir viens piemērs. Nē, nu jā, e, bet es tā domāju, nu, ja viņam ir iespēja apgūt jaunas praks, prasmes, kāpēc, lai viņš neiegūtu arī šo prasmi būt taisnīgam, varbūt tas kaut kādā, es nezinu, kā to simpātiju mm, izrādīt. Tāpēc, ka es domāju, lietas, piemēram, ka viņam mēs... nav priekšstat par to, kas ir taisnīgums. Viņš var iebraukt, iebraukt internet dzīlēs un ātri piedāvāt jums apskatīt dažādas viedokļus par to, bet viņam nav šis, nu kā viduslaikos teikto, iedzīmtā, jeb, nu šī e, cilvēka esamībā, nu, dieva iedibinātā izjūta par taisnīgumu, kas ir visā kultūrā vērojama. Ja? Un to mēs tā kā nevarēsim nekādā mēs veidā nodot tālāk par šo taisnību, mēs nevaram tā vienkārši nu, matemātiski, piemēram, skaitliski, nulīte vieninieks nevarēs Nevar, tur ir jābūt cilvēkam, kurš arī var kļūdīties, protams, bet tas ir, cita, ir jābūt cilvēkam cilvēku sabiedrībā. Uh, mašīna nedrīkst jaukties iekšā cilvēku savstarpējās attiecībās. Lūk, kāda tēze, jo, um, nu, to jau man iekas, ja es nemaldos, Gabriels Marsels runāja, katolskais eksistenciālists franču, uh, ka cilvēku attiecības uh, arī kļūst kā attiecības, kā starp nevis kā subjekts un subjekts, mēs esam katrs savas darbības brīvs subjekts, bet kā starp subjektu un objektu. Ja? Tātad kā starp cilvēku un lietu. Nu, īstenībā tas nozīmē, ka jau kur no 19. gadsimta beigām, e, nu vismaz rietumu kultūrā, iestrādājās šis atsvešinātības pieejams, kad mēs veidojam attiecības ar otru cilvēku caur kaut kādiem priekšmetiem. Mm. Un tikai tas nu, pieauga. Agrāk varbūt tas bija vienkārši materiālie labumi, varēja būt. A, tagad tā ir. Uh, Nu, tas ir mākslīgais ideja. arī galu galā. Kas lūdzu? Birokrātija, birokrātiskais aparāts taču ļoti... Nu, eh, protams, jā. Atsvešināja no jebkā principā. Var sakot, problēma nav pašā mākslīgā intelektā, problēma ir cilvēkā. <laughs> Jā. Nu, es ja tā, tā arī domāju, maš... kur ir cilvēks, tur ir problēma. <laughs> nu, tas gan bija teiciens, tu jau zini to... Turpinājumu, ja? Jā. Nu, kāds tad ir? Nu, nav tā kā Staļins teica, nav cilvēku, nav problēmas. <laughs> nav cilvēku, nav problēmas, jā. jā. Mm -hmm. nu, nu, redz, un tās mašīnas, ja tu, ja, ja tu nes tas, kurš ir paļāvībā uz Dievu, jā, tad tās mašīnas sāk tev, tev trobelēt. Un nu. tu viņas pats sāc ar viņām uzvesties tā, it kā viņas kaut ko spētu. Un, nu, bet īstenībā viņas nespēja. Jo, teiksim, saprot, nu, es, piemēram, domāju, nu labi, kāda nozīme? Eh, vi, viņš var uzrakstīt, teikt, viņš, vo, Ja, viņš, tas, viņš, tas, tas. tas, tas var uzrakstīt kaut kādu jaunu skaņdarbu, it kā to būtu uzrakstījis Beethovens vai Mocerts. Labi, a, ko viņš vēl var izdarīt tādu, kas nav bijis pasaules vēsturē? Nevar nevar. Viņš var tikai paņemt no tā, kas ir bijis, un ar to dažādi ātri manipulēt. Bet tas ir tas pats, ko arī cilvēki intelekts dara. Viņš izmanto esošo pieredzi un resursus, saliek tos kopā, un rada. kombinē un rada. Bet eh, mākslīgais intelekts jau ar to var. Viņš Nē, kā... viņš nerada. Viņš gatavs, ģenerē. Viņš... Nu, ģenerē, viņš jā. ģenerē pēc algoritma. Bet ar ko atšķiras tad eh, cilvēka tas mākslīgā, eh, cilvēka radītais no ģenerēta, mākslīgā ģenerēta? Eh, tā, es nu, domāju... Nu, jā, tas trikī jautājums. Baigi, baigi <laughs> trikī jautājums, vienkārši jautājums priekš Akvīns Tom, kurš, protams, nebija jezuīts, bet dominikāns un tomēr. Nu, mēs piedodam arī. <laughs> jā, nu kā tādēļ intelekts ir dvēseles augstākā spēja. Dvēseli garīga realitāte. Kur mašīnā ir kāda garīga realitāte? Nu, kur? tur. Viss ir saprotams, visi kloķi, visas programmas, visi dzelži, visi, visi algoritmi, kas tur ielika, viss ir saprotams. Un tur nav vietas garām. Bet, bet, eh, bet, bet, bet garīgs jau nenozīmē eh, nesaprotams galu galā arī. Nē, ne, nu- garīgs nozīmē tas, kurš ir spējīgs, ko būt līdzradošs, būt pareizi teikt, līdz ar Dievu līdzradošs. Tāpēc, ka spēj komunicēt ar absolūto garu, kas ir Dievs, tur tā lieta, tad tu spēj radīt, ja, kaut ko, bet eh, nevis tikai plaģēt vai kompilēt vai vēl kaut ko tādu. Par to es sanu, cilvēka intelekts ir tātad vēlreiz cilvēka dvēseles augstākā spēja, garīgās realitātes augstākā spēja, kas ir savienota, protams, ar ķermenisko, ar materiālu. Tad, ja mēs skatītos uz mašīnu, tad viņi tikai materiāli tur, nu, Nu, nu nebūs. Nu, ja, jā, ja nu vienīgi es negribētu tāds ļauns perspektīvas iezīmēt, ja, ja, ja nu kāds gars sāk pārvaldīt šīs mašīnas, bet tād arī man šķiet caur cilvēkiem, bet tas ne, kas nebūtu dieva gars, ja? Tāda iespēja varētu pastāv, un tad viņi sāk lietot cilvēki, ja? Šīs mašīnas, lai apspiestu citus cilvēkus, lai viņas kontrolētu, nu, vai kā teica, uh, Es neatceros, nu, viens students mums jāteica ārprāts. Ja padomju laikā būtu bijis mākslīgais intelekts, tad padomju savienība nekad nebūtu beigusies. Apmēram tā, jā. <laughs> nu jau, teiksim, visos drošības orgānos tur, tur varētu izdarīt un izsekot jebko, nu apmēram tā. Un apmēram tās ir varētu būt tās sabiedriskās briesmas manā skatījumā, ka tik atkal kāda jauna padomu savienība kaut kur netiek taisīta, izmantojot šīs mašīnas. Bet to darīs cilvēki. Nē, nu kaut mašīnas. kur jau savienības jau visu laiku pastāv, ne? <laughs> komunisma savienība vai kāda cita savienība, nu visu laiku pastāv, bet problēma, jā, tas cilvēks ir, nu ko viņš dara un kā viņš to dara droši vien un kā, kā rīkoja. Ne, nu, te man ir jāpiekrīt, te man ir jāpiekrīt, bet man arī rodas tāda sajūta, ka šobrīd jau tā kā sākas konkurences starp cilvēka intelekta spējām lēmumi cilvēku vispār, cilvēku un šo mākslīgo eh, intelektu. Nu, mēs mēģinām aizstāvēties jau pret šo mākslīgo intelektu. Viņš nu pat kā tikai uzlaica, bet jau cīnāmies par savu pastāvēšanu bez mazvai tā. Nu, man, mana sajūta tā nu, Ja ir. mēs neesam iesakņot absolūtā esamībā, tad mēs cīnamies pret visu, kas mūs apdraud, vai ne? Un mēs nezinām, kā ar to tik galā. Nu, ja mēs esam iesakņot absolūtā esamībā, kas ir Dievs metafiziski runājot, ja? Un uh, mums ir paļāvības Dievu, tad, nu, paklau, mākslīgais intelekts, jā, e, labi, nu, še, šobrīd es atvainojos, negribēju nevienu satraukt, bet e, šobrīd taču tiek apspriest, vai cik iespējams ir atomkarš, un jau tiek ziņots, kur ir, e, kur ir, kā teikt, kodola patvērtnes, un nezinu, kas vēl, nu, visu laiku, ja tā paskaļās, visu laiku no kaut kā ir jābaidās, bet es esmu lasījis, ka tas diezgan Un nu, tas sāpina Jēzu, ja, ka mēs baidamies, ja. Mēs visu laiku baidamies, nu, tīpaši mēs, kristieši, ne, nu, nonabjāte paūra, kā teica Jānis Pāvils otrais, nebaidieties. Tā ir pamatziņa. Un nu, tas ir, tad ir tā, ja mēs esam ietrāmdīti un bailīgi, tad ir vienalga, vai tas būs intelekts vai migrācija vai jebkāds jautājums, mēs visu laiku baidīsimies, bet mums vajag dzīvot. Tieši tā bailes nav no Dieva. Bet no ļaunā. Tas, es domāju, ir labs, labs rādītājs, ja vajag izšķirt kaut kādas lietas. Jā. Kad, ja ir bailes, tā tad Bet tas arī nav tik vienkārši, jo dažreiz varbūt tas var parādīties kaut kāds nemieris, ja es, ja es mm, eh, Bet tas jau, to, to jau, un, un, to jau un, jūs dibinātājs eh, tēvs Lojola Ignācijas, man liekas, ir par, parādījis diezgan labi, ka Dievs tev uzrunā, ja kā tur bija, tev sākumā varbūt satraukums, tad iestājas miers, bet ja ļaunā kaut kāda iedvesma, tad tu sākumā varbūt baigi uzvilts, priecīgs, nu tik būs, un tad tev sāk, o, oh, kaut kas nav riktīgi, tu sāc strīcēt pie visu, tā, ja vai bai, ne? Ja bailes ir pamata tāda sajūta, tad, kad kaut kas nav labi. Kaut kas nav labi. Jā, pamats sajūta, jā? Nu jā, pamats. jā pama, pamats. Nu, pamats. reku, reku, varbūt paklausīsimies tagad Ukrainas grieķu katoļu baziljāņu tēvu iedziedāto dziesmiņu tri, lūkšanu trīs svecītes visvētākai jaunavai Marijai, kur piedziedājumā viņi, mm, viņi lūdz, lai Dievmāt parāda ceļu uz laimu un uh, Nu, nedziet par kāru vai par ko, bet vienkārši padomāt, ka tiem cilvēkiem arī jau negrib neko citu, kā mēs laimi. Vienkārši laimi, klusumu, mieru, tā teikt, dzīvi. Bez Jā. bailēm. Jā, bez bailēm. Klausāmies. Jā. щасливо перейти, перейти, кажи, стою перед ними радію, затримати хочеться мить. Я, я, життя щасливо. tāda smeldzīga, smeldzīga no nu, Ukrainas mūki. mūki mm, Bazilijāņi, jā. Bazilijāņi dzied, jā, mēs tā aizdomājamies šeit, šeit eh, par to, ka eh, vai, vai mākslīgais intelekts varētu dar, eh, radīt tādu pašu sajūtu. Nezinu. Man jau šķiet varēs. Ja nevar vēl, nevar, tad varēs, Un man šķiet, jāmeklē kaut kur citur tas, kas mūsu cilvēkus tik tādus unikālus un radības kroni vēl joprojām padara. Man, mana tāda personīgā sajūta, es nezinu vispār atbildi kāda. Es esmu nu lasījusi, ka tieši, nu vismaz pagaidām, uh, vismaz pagaidām komentētāji runā par to, ka tieši lūk tās sajūtas un viss tas ir tas, ko nevar nevar. Tāpēc, ka sajūtas jau arī atkal ne tikai prāts, intelekts, arī sajūtas, nu, savā ziņā ir saistīts ar dvēseles dzīvi. Ja? Uh, nu, tā ar iekšējo dzīvi, tad varbūt tas nav tas augstākais līmenis, tas ir tas emocija, emocija un gribas līmenis, otrais līmenis no augšas, tai dvēseles hierarhijā kā, nu, Agvīnas domas mācītu, un vienalga tas ir saistīts ar dvēseles dzīvu. Nu, nu nav tak tai mašīnai dvēseles un nekad nebūs, jo dvēseli jau vienmēr dod Dievs, ka nu, cilvēks, cilvēks kopš ieņemšanas brīža rodas, tad Dievs dod dvēseli un vecākā līdzradītāji dod miesu. Jā, nu, nevar iedot tas programmētājs vai, vai, kā, vai kāds tehniķis, viņš nevar iedot savu dvēseli J mašīnai. Eh, nu jā, nē, es tagad arī pēkšņi aizdomājos eh, par tādām lietām, eh, neesmu īstenībā domājis, bet tie, tie saucamie in vitro, vai kā viņi sauc to bērnus, vai kolbās, ko tur tā kā, a kā tur ir, baznīca māca, kad dvēseli dievu dot ieņemšanas brīdī, kā tur ir kolbā, arī Dievs dod veseli. Nu, Nē, nu man pēkšņi tā, es nezinu, vai, vai to vajag atbildēt būt, obligāti. Tas jāprasa bet... Eh, tēvam Andrim Jerumanim, kurš ir, pēc, nu, kurš ir Šveices bioetikas komisijas loceklis ah. un medicīnas Lūk. Nu. arī profesors un teoloģijas, pro, nu, ne profesors, medici, mediķis viņš ir bijis, un tad... Doktors tev, arī laikam. Jā, jā, jā, un tad teoloģijas doktors, lūk, viņš to precīzi varētu pateikt par Citādi mēs par to varam tikai spekulēt, nu, kā mēs... tur varētu būt, bet principā, cik es esmu dzirdējis, tad baznīcas iebildumi pret, eh, baznīcas mācības iebildumi pret in vitro ir tieši tie, ka tai procesā, nu, teiksim, rodas, kā, nu, teiksim, 6, 8 bērni un tie 7 tiek nogalināti, lai tas viens būtu. Tā tad... Jā, tā tad, tad uzskatām, kad ir. Ir. Jā, <clears throat> Jā nu, eh, vienalga. Eh, mēs it kā par mākslīgo intelektu un ne par eh, mākslīgo apaugļošanu un Jā, tādām. bet mēs par tām bailēm runājam un pieminēju tēvu Andri Jerumanu. Es atceros brīnišķīgās pusdienas pirms divām nedēļām Rārzī, kur tēvs Andris iepazīstināja un to viņam vajadzētu pārprasīt. Uh, viņš bija... Uh, ne viņš, vai viņš bija tādu materiālu varbūt redzējis, kur kāds mākslīgam intelektam ja uzdod jautājumu, ja tu būtu. Šamējais, šamējais, jā, ja? ļaunais. Un tu gribētu pakļaut cilvēks, ko tu darīt. Nu, tur hop, hop, mākslīgais intelekts uzreiz izšauj kaut kādas septiņas, astoņas punktus, jā. Ja? Un tas ir oh. ļoti interesanti, jo tad var skatīties nu, pēc fundamentāla teoloģijas principa, eh, kas ir tas, nu, kas tiek darīts, ja, lai kristietis nostādos tam pretim. Viens no momentiem bija bailes, ja, kas sēd bailes, un es tiešām neatceros, bet tevs Andris solīja atsūtīt šo materiālu, un es domāju, pārsūtīšu jums, tad jūs varēsiet kaut kad apskatīt, vai ne? Jā, jā, tas būtu interesanti. bet redzēt, šis bija bet, viens no momentiem. Bet, jā, nu, jā, bailes, un man šķiet šobrīd arī ļoti daudz bailes tiek sētas. Jā. Uh, Ne tikai à, ah, otrs bija bezcerība, ja? Tātad eh, cilvēkam vajag radīt bezcerību, ne, nu- kad, nu, kad tu uzskati visi pa galam, rīt būs atomkarš vai mākslīgais intelekts mūs pakļaus, robota mūs tur sadalīs gabalos, vai tur, es nezinu, aizies bojā zeme, klimatiskās pārmaiņās, saproti, tad... Nē, nu, tas ja izklaus tas, tā, ka visu, viņš apkopo visas aktuālās visa, problēmas. Jā, un, un viss, izmi, kas rāda cilvēkā izmisumu, nevis uztur cerība. Izmisums, visu laiku izmisums, ārprāts, ārprāts, kāda jēga dzīvot šai pasaulē, kāda jēga laist bērnus šai pasaulē, nu kaut kā tā, visu Bet, laiku. Eh, ja? Eh, es tā skatos, vienkārši mums tas laiks arī iet ja. uz, eh, uz beigām. Es tā pie sevis domāju, ko mēs labu varam pateikt par to mākslīgo intelektu. Nē, ko, protams. Kas tur ir labs, ko labs mēs arī... varam to lietot? Jā, protams, ja mēs, ja mēs viņu, eh, kā saka, lietojam, piemēram, zinātniskos pēdījums, viņš milzīgi ātrumā tev atrod, kas ir, piemēram, šobrīd no nu, aktuālākie rakst par tematiku, jeb aktuālākā problemātika, <clears throat> var avotus uzrakt, pārbaudīt, bez šaubām. Tas nozīmē atkal, ka jāmācās ir cilvēkam. Uh, kā jāmācās lietot, e, jāmācās lietot un lietot, tā jau ir tā gudrība, ka tu esi cilvēks un tu izmanto, nevis tu pakļaujies. Tu esi saimnieks, tev Dievs ir devis, nu, līdz pārvaldīšanu, nu, šai pasaulē, cilvēku pasaulē, tāpēc, ka tev ir prāts. Nevis tāpēc, ka tev ir mākslīgais intelekts, nu to akviņas toms sāk. Bet tieši prāta dēļ Dievs uzticēja būt līdz pārvaldniekam, cilvēkam, jā, tātad eh, visā pasaulē. Jā, bet nu, es nedzirdēju, ka tur Toms būtu teicis pa mākslīgo intelektu, ka tam jāpārvalda joks. <laughs> bet es domāju, ka tas ir tāds, um, tā, nu, joks, kuru vajag tomēr arī uh, nostādīt uz, uz kājām. Nu, tādā <laughs> ziņā, ka uh, <laughs> uh, joks, joks, bet būs daudz cilvēki, kas tā arī pateiks, un tā tas fundamentālisms arī rodas. Uh, Kad, jā, ja protams. nebija pateikts, tad nu, mēs tā nedrīkstam nekādā rē, rē. veidā. Nu, nu redz, nu, tēls, jā, man liekas, tā ir vien... otra galējība nebūtu. Bet redziet, kas par problēmu, tas tagad man kolēģi, profesori Baiba Rūderi vienmēr saka prāta ievainotība, ja? cilvēku prāta ievainotība, pirmgrēk dēļ. Cilvēks netiek ar savu prātu galā, nespēj savas domas sakārtot, kā, teiksim, aicināt dažādi askēti un svētie, un... Un ko tad viņš var, var, var pavēlēt tādai mašīnai, kas strādā ar milzīgu apjomu informācijas? Tad atkal mēs nonākam pie tā paša. Cilvēkam ir jāsakārto sevi, jālūdz, lai kungs, ja es sakārto mani, dari mani tādu, kā tu gribi mani redzēt. Nu, jābūt šīm attiecībām dzīvām ar Dievu. Un tad mēs varam lietot, nu kā Augustīns taču arī saka, mēs esam cilvēks svēceļnieks. Svēceļnieks ceļā var lietot visu, visu, tikai ne ļaut, lai tiktu, nu, norauc no tā ceļa, ja? Uh, norauc kaut kur aizvest neceļos, ja, nu kaut kā tā, bet, bet lūdzu lieto, lieto traktieru, kā toreiz Romas impērijā, vai ne, ē, tur dzēr atpūties, ej atkal savā ceļā, ja, un uh, tāpat šeit ar materiālām lietām mēs varam visu tikai nedrīkst kaut kā viņas iet mūsu, mūsu garīgā pasaulē un mūsu pakļaut. Nu jā, nu, nu jā ne, nepārdod vai neno, uh, nenodot savu brīvību, jā, savu eh, jā. kaut kādu cilvēcību un savu spriest spēju jā, citam paturēt Cik to vēl pie sevis pateicāt, kaut kādā veidā. Ne, eh, es, vai... es zinu, kāpēc jūs tik forši pateicāt, tāpēc, ka šodien mums, ar mums kopā vēl šeit ir, kas Svētā Aleksandrijas Katrīna lielā mocekle, kura arī ir filozofa aizbilde. Arī viņa ir filozofa aizbildņa, jā, jā, jo viņa tika izsaukt tur pagānu tiesnešu priekšā un teicam viņiem salika visus akcents, gan teoloģiskos, gan filozofiskos. Un tā beigu, beigu lūkšana būs tieši grieķu ortodoksālās, nu pareisticīgās baznīcas apolitikons, jeb tāds dziedājums minūti gars, kurā īsā, nu, īsā tekstā tiek pateikt jebkādu svētku būtību, un šeit tiek cildināta svētā Katrīna no Aleksandrijas par viņas moceklības kroni un to, ka viņu var kļūt milzīgi liela aizbildu un izlā, izlūk mums jau īpaši šodien milzīgas žēlastības. Paldies, tad jāklausas. Jā, paldies Tevs, Jāni. Paldies uz tikšanos citā raidījumā gudrības sēdeklis, ja? Jā, paldies Tevs, visiem Paši. visu to labāko svētību. skanēja raidījums Filozofijas stunda - gudrības sēdeklis. To vadīja filozofijas doktore Māra Kiope.